Лукарие әнерех вишпүртре бұрынаган анук жегілзе чэнчэ. Эс, шак кунзэнчэх берін бада пырза кайха. Перін салара ачазем темчірлі пушларыш, темінлі шатры ерне ернедешші, велеген низемде бұр. Халі ялда херарымзем пурде сана кэдэшчэ. Шав лукари зиплезень, самай булаганчэ, дэшчэ пыраймын парейке күнліға. Ховнау бұлі, тезе хыварчывал. Лукари, шавынбек хыбаржын, калама жух хебердері. Унда гайсан әнде валхана бұлать, тада пирдорыхе, е шип кумми, е тада укшада дубынать, міншін каясмар. Шавы хаваслық Павыл паян шарваринжек вуд хутса, аппыжвали кышт-кашт кученеч хадірлеме шутларе. Лукарин йылы жавынбек. да болин хонана каймала дезен, тілін мелле хавасланать. Унда житме вара вӹжеспе хыбаланса хадірленме дыдынад. Хой мен дума әмметлленнине керек менле болсан да, хывыртырақ, шав замантырақ туза пәтересі келет. Лайық на жари, ынна кына да уясыдымаш. Вишпүртре анук апы жыбатне кайма шуттыцан, Вăлхалли те çавăнпе хыбынса юкрĕ. Малдан ăна витре шыкерлі пульчче, Үттеш ĕçсемшинчен манса кайзах шывасма тухса вештерчче. Ытлаши шиваканипе унăн аллы ури те çыхлана пышларя. Шавна болах вăл урама тухнă чухне кивенде çине çакса йытнны витрезене хапха юбишумне çумне перентерсе юкерчче. Үгерже де Ағалге қыра шавдері тарықса ғайры. Бұл хызен умебе иртсе біраган юлану цемш неде шаврын запықмаря. Лажазем шарсіксе ғыраны де, пір хирачай үксе юлныде, де, ына марем. Шапла вара лукари, каш пулныне пахмазрах, вот хутре, южетмезір шырны чустапа сухан куклипі жерджі, хевел духазу мен дейін кыштақ выртса ганчы. Бұл шывырзадыны чухне хевел, сама жүлі ғыбарнычы. Лубазурлы кашса, шенік умне те шудатма Лукари кирху хушинжи вактеве әшсені тирбеленжі пульчы де, жүпшері сұрбан нелсе сырынжы. Әзір, анхарар, келден ништада анкайыр, нигамада ан күрдір, әбі ебірт кынағаза келедіп. Хушсахы бар жывыл хайын ачизіне, меккебе сахвинене. Ундан виш пүрде дұқса Ялдан чухня на нахиреш уды çулса таврнакансем Лукариев зембе калайса йыбанашын пулмаря. Ыраш пусинчи сукмакщине юкреде ахра нилле анза кайрре. Шемжен кына варгажаган адя шилбе, ыраш лапкын чаштырдатса хумханать. Шинзе муды шулаше, манжаран жок шавашок хей хей тада мен ұншын. Манын өлік те жоқ. Мана ғамғырыма трансанта шиде. Тезе мақырда тірде лукари чибер юрла бұшлан жердінех юрлама чарынже. Шырмара, темендерлі илемлі чече күрі күзейді. Віземжіне бақсан, хаваслы уяв щитне бегех туынайды. Чечексем шинче құрчы зем се жүреші. Ташта, курыға шинче, кужа курынман шырчык сем чырылдадашы. Эх, мәскер бұл құрчы зем пурнышы. Чечекрен чечеге анча күшса жүреші. Дереде лукари асын әчі. Ондан, бір ғана сиплі курық тавражы суйлагаланы ғышын, каллехай бұраган сукмакшыне тухса малалла удапышларе. Арман паденчен ирце бұны жүхне ына пызы хырымла упрам жазадыратыре. Лукари! Ангаға! Тұрға бірдак! Аллине сулчывал. Лукари утны жердек шарынза упрама кетсе илчем. Эх, мор, пиде харатрынез мана упрам. Чыре татылза үкетші бұл. Теревалына ялан хипикех юбылдадас әмітпе. На, чынахи!» Юриех әненмешле кулза илчі ұпрам. Чынахара? Атара, әненместіне? Әненместіп жау. Лукари аллинжи кучинищу хижине ёпыртын бақса илчі Аштагай Ыштағай мадухрыныз қапла. Нешта адамар, тана меніш пұрвары. Ак тамажы. Мінленіш тадамар. Аккумен тадасанын. Хышым. Аллын дыне кадардадып шке. Тудырба чергезе жихны. Немінде марвал, кученеш. Пір жерегайзе келестедіп ха. Ышта. Шалабатней. Пір дезе мазар жіне қалашы калашышке. Лукари сазардық легірдетсе кулзаячы. Самай келі жүлі шымжагебе илердюлін читрензейлчі. Шав самантра упрамда бек темінле хапсынныбек кымылдулын бұқсайлчы. Эсу хош тағайын апла болзан? Сазардық жарын жарынжы Лукари. Эп, армана жеш келдім, да. Армана келзе курас терім, тері Кем бұрын деп бұрмая қарманда? Арайыз, апла қаладын. Амзұрымда темін мельник сене шан задырға, да. Арман раши ешу шүкінде. Упрам, лукари урла кармашсах унын гунын баққала Чия Чие зем вудпек віля задраща. Агавыл тачкада евір алыбея, Лукария хулбу шинчен ярзатытры. Ай-ай, анчымнырта? Шари кышқырзы ажы Лукари. Чимхаэзі, анжарла, хулленькіна калари упрам. Міскер? Хойшта гайма духныне шаплах каламастын буладенде, әзі мәнім. Ех, хача, теме керлі вылзанна. Ары, тень, мана керлі шерек қаядын бүлде депшке. Кем жинкерлі бұлдыр? Эбі, вишпүрде қаяды пыға. Вишпүрде? Сазадық шудалса қайды ұпрам. Қалады ведь мана керлі шерек қаядын дезе. Біледі бәп. Анук аппуна да көрнічі. Юмыш пықма қаядынын да. Чүк, ба мар, Аппазым күжал шыва тухныран варақ кайза курман, тұвадзіне күрас келет. Эбі міншен келі бұлдым бұл айтқада да. Упрам пәдембе дараю крем. Итле теревіл малдан хинченде шопырттарақ пышылдатса. Әзімін... Да... Вишпүрт арманын жен... Ну, сұртыралар ачкеханда. Шав арманын тимір сөнчірней илзе-келзе барға. Эзу Мен пултараганчче. Мінлесіншір. Күшне жарза итрілу карим. Вұл мана хам арманда валқы гарма керлі болады. Ату ғал паяв бағына жығат пырда. Выл тавал жүхне шанжық сыр. Дәм. Ара, сананы выл? Еспарзаяны? Әке, <laughs> каларында да келесі секілесі Үкшалай? Укшалай? Мінлейл нанмастын ғайызы. Ана пледіне шығырдас пулать. Ой, кай, пула шукманран ұн бекіш қыланасы. Ұн берге андагала. Мін жән? Эбі хераров ведь? Шалайықтан да. Херарыма на негамда ұн бек Шавынбайыбысына изе келме қаладыпты. Әшне жібер майлаштарсан, ағыл тумастып. Хубілін. Ачу-пыжу выжыларымы? Ондан да бір әшкеренде сана бармастып. Кемле шав? Міскер темлі бұрында. Білгірвін, курбун каврыле маткин тухіне шаклатса келзе падыншке, Чавынбекка нада, ну? Килештерешшін бұлза, упрам күшне мыш-мыш хупкалаза үшірем. Хелелзе гайна пичипе лукари умнехші вғарчы, ана темір санчара мінле майбай изе келмелене онландара бұшларем. Вғыт візіне кетмері!» Чапла қалай сатоны маях, күндірла да житрі. Хевеляны жинжен, хурапелет капланзады духре. Инжитре асла тикем сірдетсе Упрам, арман бүрдінчен мұладукпа оя, тада хеске жейлзе дұғры. Бізіне лукари еді таржым. Лукари пұрғайдырне де пірлеса пұнба жергезе хулхушыне хестерже. Вара візем пір бірінчен уйрылжыште, икке жыде иге еннелле Амыжы Амы жы тұқсағайны кашхине мекебе захвине чеберек шыргачреш. Сарықсағайны киве ажама сарза выртреште, мен ирченех ним туймазыр, лапкан жывырчыш. Ам жывзем валли хайдавраны ченшизе малах, иге кугыл барзағы варна. Меккизем тебір кункинейте чибер бурынза иртелчыш, пірмаях иреклен. Нигамран храмазыр, түрлі вәзембе ебанны май вғыт мінле иртнине де сесмерште. Эбір гашхине візем калех урайне ажам зарза выртреш. Кындырла выляза, тәбірдетсе зем, Чазах тутлан шывырца Анжах, нумай жывырны, сахалы, мики, хырушы курза пәдем чунтан сегерлензе үкре. Ташта, халичен нихшан курман илкмен варман видер мики микки улыға духребек. Хай пәрбәтшень, утнымай саванза юрлать пек. Тавралах тілінмелі илемлі. Ярым-ярым ярабалла шулжылла йывыштыризем пәлет мачине перінзех трашибек. Пәлет шинжен темінле елдырка да симес квак чечексем дығынащы. Унченде булмары темескерле майба микки тем тарына шыдық умне дұқсаты жібек. Шыдық тебінче сәм тәттем. Унда сымақпа пагалаза памачук пызык Хутлаза кыларами уралла тискер эрешмен явакланса жүрейтпек. Эрешмен вара кварбе хәрлі. Тешіл жапса үгернебе, тетагам тіксе яныбе, те хый небе, мекке жав тәттемде таран шыды херине хайза үкрі. Хыраныбе унан пәдем чуне демінле, сүш үжензе гайры. Бұл вара шапшыдыға каяс мар дезе, табаланза забыхре, пәдем вайне бұқса еваланмады Микки бір ябаларан тұтынзай улашын тұрышы, анжақ немінренде түді аймаре бек. Темінле абышлан занда еваллан занда вол ништаллада каймаря. Амыш де ұнтақ бек. Анжақы амышы темжін Микки пұхашын мар, вол шавында шеш сымзалла чыбар кайықсен бәдінже чупкалаза Унчен Унченде бұл маре хайхе, сазардық, мән бұртынже кестрензе, хаяра асладикем зірдеде бұшларя. Меккин хокизем лабах пидерінзеларчыш. Балвара курни де, илтімі де Үндан ағы тарыншыдыға үкреде, хайхитискер әрешмен батнелле чул муклашки бек вирхенсе анже. Анне! Чун жеререн храза, шардақ сіксе кышқы жемеки. Ана пачақса тәпілінзе житнескере сазардық шамылын дуын Чипервая хунгушне кандык витер сырхынза кереген кашхи тәксім шуды көрінже. Немін ынгарза илейме меки вара калек тискерін шухырза яжиде уражіне сіксетачы. Валбергана сывлама чарынзақ темін тұнлаза итлері. Лабыр-лабыр. Меккин сула хайхыл темле Чәрі ябала құтын кыдықландарза, ұраттарза, құлғана пидерзе ларсақ шавлаза чаваланать. Мекі вара шавында бірні бірнебе қылға жытық не Анжа қылғы речер жун пурбірех лабырдат мачарын маре. Вылтада ұтлара хыраттарза чавалама түдінже. Ай! Ане! Храны бетадах Мекі. Микки. засы не илсе вран захвине де пәдем янратса мағырма «Ай! Ай!» Тетмики, ништагай зәкеме пілмезір детсе. «Қылғана демскер керсі қайны! Ай, не! Лукари виш пюртре пергач кына выртрем. Пыны гунвал бадинже ништа да духмаре. Шул жинже ана жумыр ебетре, шидессе каш пулас ументин шитре. Укорителей не тенепекех, былбын кашхине ясно жекілде пулмаря. чем чемзердерехте пулі бульми самахсине итлеме, е ваклама юратман ясно же лукарея нихыжанта пить комалаза хизіплемень. Валана ялан шичи жіне пахныбек сиввенде типпен кетсейлетчі. Аля вал виш тва дукунныха, сындерварли пристанне товар дейме кайнам. Шапланде, Лукарипе аппашне хызен әжехелі бірге қалашма, шынзем берги, вол аплада кукапладезе шизеларма чырмандараганзем булмарыш. Ануға жезем, каш пулны булман вырца жывырджыш. Шивырман булзан да, лукарипе аппажы ажазын жин хораза, е имензе тыман булечыш. Кебір күнне лукари кындырла жидичен саладарық юмыш пықса жүрелі. ана аппажы тақшан хей пәрпәжі клагымба старик кенжен пыдарза усрана қымлалы сыраба хына дуре. Сыри бірдак шырғаланны бұлзан да, жінзе житне лукарижын пейтті аван бүлже. Ах! бәтніх пыче! дәрі вал аппышны бе, біреге шаврым юрласа да пықрем. Лукарин аппышызем патинчен туға сиде келмесші. Анжақ, она жақ вғытра упрам хушсаяны аза келчем. Эх, мінді вам жи, каям жи, каям мар жи. Эбіні, шуктезе суймада бұлдарады феттезе, хайшынче темже хучинде урлы пирлі шутлаза бұхрывыл. Шутлаза бұхрыде, тұруғақ тепір майлы жаврынжем. Шугінде, каймаллах бол, мен бұлатте мен келет. Ол баллах ахальтом мана Сахар бе, сахалмар болыш шишке, тухя дупса барзанда, сысна пешіне шаплы бектік тарзаяжы. Әз мана кедлежен. Тет бір маях. Ана манхамында бұл жас бұлача, чынақта, дебір жұтлазан. Хуза харымзыншен камбуржы қалманбек маттур бұрынаганны. Бұрды выжалар ашы. Анат кастри алда кизем ава шемйебех кынза выртреш. Эбе пурнадыпха, шакарда бур, жан гиде, от транзитрен ашка кайда шигелеппір. Эй, намыс семізе бақсады рас бұлзан, Эбеде тақшанақ хлеш тенжере бұлмала. Каяс бұлать. Атту білес супрам евраилі дада, шанжыға жуғадып. Упрамвет выл. Аппы жана кажа хирш пірреді шанса ярашын марчы. Камбелет! Шәрлеге жул шәрдәследеше, темде бұлма бұлдары, аңғайынде, юл займеде бір қашлыға, қаланың етле, тезе үкетілері бұл. Шук лукари келішмері. Эй, кам тевдір мана жол жинже, каяды паппа, анда жар Вăл юмыш пăхса тупнă çăнăхпа пăри кербине те, пир тăрăхесене те апăшсем патне хурсах Темір Тепр кунтанлаша килсе Лукари виш пюртрен тухнă чухне хевел анжы. каш пульчче. Чирма çатрсем пыта Лукари ына кна пăхмаре шикленмезерех хы жюлепе малалла уттарчче. Упрам каланы терес пульчче. Сұртри арман бәдінші чында шын шуғи екен. Бұл арман хал авыртмаш. Бір асладилі шілді бұл ласқаза ғайны. Шуна Шунайчызіне хужа-хужа підерне. Анжа хүреш авырмалы күпчешке жінде темір санжыр шаплы бек чергензедір айтха. Луккарималдан малдан управленцияны бек күпчешкене Ойыпа каза-казатчы претсе, сончырғы жылне пужатры. Ұндан алыне чергелезе педерзех, винттіне пырза кыларчы. Жылай вақыт аппылан жонда луккари. Аллы земде ывынза житрыш. Пюрнизене шадар туртса құтлада бұшларя. Шабақ тавал түдінні же прахмаря. Темір зынжыра пұр берешіне тұрса вежерт сейлчі. Варана, Пір пыт шуры даяканскере де, чикледе, шурымежіне шавырза хучы. Тул чудыл ичень выл де житрям. Эй, Лукари! На, Лукари! Хибердезе кайре куншын упрам. Нех шанда манапсана жағыншын. Упрамын вұхыт сұртадылны ихи пәдембек вешсе кайре. Вăл лукария, кындырлаба худа жилзе арман келетне пыма каларе. Юре, юре, саншыне бе паяхам, тем думада хадер, ошкана, тере лукари хейт бұлдарны бе мухтанса. Келе чухне, хыйн пәче хере пюртре хыттын кышкырза не лукари аякрана хилтре. Келде тема маги бұлчады да, сахвине ағалден тере пигензе хваска бушлары. «Анне! Пиджи! Пиджи!» Тілізе кыда трана захвине, пюрде кенеге менех. Хой ебір-ябір сікседі де, часырақ амышы батне жупса бұжы. Пиджи!» Тері Тере вылтадах әзіклізе, хулбуши езене сіктерзе нажылдатнымай. Шавы ғытра, Сәдел хушинчи тұрықла ақшыне үпне выртны де тұрсаларчы, сулахай хылхинчен унын юн юхать. Ана мекки бе чавса патратын чух чернебе кастарса Мағырны бе херелні хезі халі де шывлан задрашы. Мін бүлже! за чупса бычы он батнело кәрі. Хухана темскер кырсығайны. Пидюра тарай. Тебір онда хивара Монжел!» «Э-э-э...» Чим хайпинь? апла булзан, анмагар. Ывылне ебатмадыдынчылы кари. Таракан. Епржа жа Мен бұлдар. Маны нехам ненде Анмагрунжын. Лутра да давар бюртре. Хальде шудах маркандак витер үгеген шуда шеш урайне тексемен шудатать. Лукари урайынжи ажама васкалын буштарса хуже де, тепсі гайнянже. Кадық мейлі кықшымба қымзықланы шырашы прейлзі дұхрем. Ундан ана пірпічік жажықпа юхтар жиде, товар ярза лайық пытрадырем. Ну, елі күнда, вырт, халық қаларап бір, аңғыра, дәрі Миккия. Кайынде, дұхмаш Пушне біргалаза елжі Миккия. Лукария наш не тарзах илертме тапратрым. Келге ту аттумамазым келсе хохуна кассага эшак. Пурн вара хохазыр, тараканеве бір жиде юва жавреш, ушна пытембек шыдар забыдереш. Шотна бужба мінле бұрынын. Хоху видер шил шықырма Ну, келге деп. Кой, ұратарат бұл. Шок. Немінде ұратармаш. Халхунду тараканнан жахвала загаларать за визем юще пиде юратмашы. Товардан да қырашы. Ақ күнді ақшапла вұртта. Натча страх қылар зайрадып. деп. Мекичен мере. Волгалех пушне прогола заилчі. Аптырана лукарин тюзімліхе пітсе житрім. Килде деп санам. Сазарды хыттын кышкыр заячывал. Мэйн айгыш саларадын. Падак шуесі келедим. Мэнлі ача бұлдыңыз удайман жоқ не мен жүхлі хыш қылнызан ба халек келіне бірін эпсана Әлінде әлендеми китемле хырасасында амышы итлемелі итлемеле бұлже Седел хушинчен вұл еребен кыштырдатса тухрде амышы патне чітірізе Лукария Лукарияна сулаға енші қылкене жүлелі тұратса, сақшыне майлаштар вұрттаржы. Ну, түрі вұрт, анда пранны бұлдыр ыраттармаш вет вал нименде. қарамал еде жоқ, илтрене? Тараққанра ғырадын. Ман холхана тараққалмар. Совысланда кірзік айны. Шақшы пребек қыларны. Түре вұртте деп. Юре! нем ним білменден білменденем. Лукари вара унын хылхи не, тұварланы шепре чажы херебе басқа мазар юхтарчы. Ай! шарт шартсикнебе чылты-чалты уражіне Ча Чавығы травыл бұжепе амыш алдынчи чажыға перендерзе керчі. Шеп тагамран мышкалаза кулны бек, шурылза гайры чажык, шере үкні үкменек. Шыра жепрет умламезем тірлі енне сербенчеш. Аптрану лукари ывілі жіне, небек пақсадычым. Эсі! Мен турын! Мен дурын калаха, мен дурын! Тарақса итревал. Уратар жеде! Құлғана бедерзалар түрінде! Лерке! Үт! сана ексі Лукари урасымақта хушмаре. Сагай алатне ушреде, унда мекі едет сабрахрем. Вұт пре хучавында! Вара кыштақтын гері изана! Теревал сагай алатне хупнучух пахайызына. Епле ердік сагайна, амыш қаланы етлемеш, Шетік штаппаны өвілі бұртан бекке күшік дегенскер. Пан улми вырлама жүреттет. Шалынбай юлдашлы думалазере, иксере. Анжақ, бек шивара күшік. Уды шулза тебітсе пұштарза кертне ғышын, тұр бұл бешсе жетірі. Илен ерінжі түндегін, салагай халығы, ыраш вырмадухры. Херюлі де каныш сыр әші бұшланжы. Тыры вармадухных ішін мағара илемлі де хаваслы жүгінізем яланлықақ иртсе кайнын туйнашы. Халі она амыжы пергунда тұраны ченші варма бамайш. Магара кашни иркавак шудуба врада те, питне шуны жуман, ашы күлце хатерлені ураба жіне ларца, тыры вырма ілце Магар тыры вырма вірені чылай буладенде лаза вл шурлана йркелле тыткалама пӹлмешче. Шемже ыраш хымылни ништан пӹтемпе кастараймашчы. Хăй умменнчи хымала кетю тапта таптазагайны евр чышказах вараччы. Тыры вырма вәрейне шулхине вл çичче хут алыне касрре. Пӹлехинче çапла кача бюрнине шымми курыны чен суранлатрем. Каян çине тăрза тăрышнипе чиберех вырма вренчем. Агэнде вӹсем паянда хыззень... Иран шучы текен пузыри, хесі ғаны ыраш выраща. Чырма херінчі херлі дамды вырында ыраш вәдінзе кына бұлны. таранда үсмен кіске ыражак вырма бит канзар. Магарын черченгі шымжаге чотма жүгівінза житрі. тірінче ері даврала веренбешік са пачырданы бегіратать. не да шарах пузать. Юна жарах, магарын ашыбе амыже, вәзем пущы клемезір вырашы. Әлі ұнмашыға, пилікізе мұратмашы жи. Тіләнет магаров зінжен. Каштах табылин сывыл шаварза елес әмәтпе, Радаган пилекне кандарастезе магар келдеші хидунова ғытра ұтларақтыдан задыра бұшлары. Келет кене тұлдарза хышын выл бір авак юриех уйхердырық баққала Аслы уйхеренсен забача халь, шулахинчен пачах улжынны. хи калле ұйғыран чарелзе тонын дуйнать. Ышта пахна, унда жінзем кешілдедеші. Унда да гунда кытқы демес кебек шеверке тарылла шемілзем ларалара тухным. Магарзен небе юна жарах илензен аны бур. Візем де выраща, анжақ візем куана жіне әнерекілні де ыраша шурана ытларах вырма Качала Кажала кичилай малданде. Магар часша захтырза кана бушланыне амы жазырхаре. Ывандыны мачам, теревал. Пигензе ішлені хужырах. Пірмайын бек пақсадырзан, хыжан вырза бідері бір. Выр-выр ачам, выр магар. Шурлыне хулбуши шіне утландарза хуны хышын келдежі хи пәдерметті ашы. Ывынны бұлзан да, пәрі вғыда чыдас бұлайды. Эзі самаяқ самаях жачам. Ара... Пелегыратны суран мар. Айран пижихет тяга, ыратма жарынат, Ава курадыны вежелі сепле шакалаган вырадюнда. Ашшыбе амы шоколаган замақсыне мағарлая хынланать. тубан манныне тубанманныне де выл. Анча хамыжы вешелі сетне азынны варана пірреде маре каймаре. Ушлейбе вашелісрін кая вырадып, тезе шухышларе выл. Варахы сенчин малараха тырвыраган земшинелі тебір хутпықса Чүк шав, магарахы сен вірман аны ұрла, Василисын херлі туды шықны пұжықын ақышт курнать. Вғыт-вғытта да курын мейде булать. Шақ самантраха хискер, иленбе арыме темшін ақылдатса кулзаячыш. Иленін ұжызасы таштан аякран елдінет. Тем бұл жәнде күзіне, шывар қарзақ илде Сыбани ни? Тере магарашы пыртақтынла лазадырза. Хызем демін кулмалы тупреш пуль, шаплах вырмачарын марысы бани. Юрышке он бала. Адыр, вырар. Вырар майбе. Кажалы катада пырда күстересші. Илензем кетмен жерден кулмадыдыны макара темішін хыйынжын мышқалаза кулныбек туйынжы. Амыжы пырмай хедіртніне де итлес келме бұлжы. Бұл пилеге ұратныне пақмазырақ, кебір хұтпушне чекреде, пегензе әшлеметі дінчім. Кындырлай жетсен, жандалық түсмеші ұқшырғылатыры. Жүлзембек ялкышса жунаган хевел хыйын херю ашине, херхенмезір юқтар задырат, пәдем шарпейче әнзе жетсе, калле хыпса илзе, шатыртатса жұна асын дұйынат. Уйра әшлегеншінсем кындырлахи абадаларны. Магарземде пәрдем хүтіне вырнашса паланжыш, Амыжы візіне тілде жерні яшқа юлашкине. Кунда шевиттілі череспе петулдар келінескере шидержем. Аба зет тұраннығы үшін магарашы шыл хушине керзеларны шығыр дейді пренжігізіне улым перчіке бей чавала зата затмады дінже. Магар тепсех шитмен кілде жіне мезірлі выртреде түбе жіне лепғадь. Кадарей кытра жуыр бәлесе мамак пейх шағын задрашы. Чагынбек чухне хирде шывырса гана аскелет. Анча халь унбек мар. Ашы шаварза шыварса келмек Магар лаша шаварза таврынны чух, аш бір печек темеске жинче чілімне варымын әмзе мұғырландар заларад. Амы же, абат шини вырындах, немін да пранмазар, шавдері калнын етутлын тілерзе ғайным. Магарда хайвалле келдезене речіпе тұратса сулхын вырындуря, унда майлажын майлажын кірзе віртрем. Ирденбе хешлезе әжені ғышын, ереклін вірцаганма ұтылады лайық. Тепренеген тапра клашкизем де шемжен чужекпек туйнашы. Радаган вырынзем хулен тілгішні шан жұрыма пушекте ұры күрейд. Ері тавра лап кытакаллі. Сывлышра темінле куча курылман шына пыван нұрлатны ыйға йывырлатса, үлленде бірбекінде сласа адырайды. жисым зана Тагам ури айынче чыжылдадаган хымылзасы магара сімдеттімде, немінле майба астуза илмежук, сисімзір тінжене илсе гайрым. Жак вғытра магар ашы батне иллен бұрзаларчым. Санын, табак, пури жак магаш, пәне таба келсе келмеманна теревал кашине жіне құрзаттым, шаплақ вұртса үліні. ах катышны ябалы пашырда курбун каварлеренкіні тұртса үлдім. таба кеп ұрға, икке ларза мана таван теремака шварин чечелімне тутлынымсе ага тулдар иленчелімне тарап пушларем Эзір бәжір, міндірін қашсақ айзақ, ағылдатыр жақ, дезі Э, сазарды құлзая желен. Корбон кавырле марежак, шав тілендерзе жы бажыр. Табақ тұртма керзелар жеде, бар ғырым хамында падак пек хытса үлжі бұленех. Мін бәделіндер жы ара. Лукка режін жән мари? Лукка режін жән тәмінде білет Тем бұн тадалешне. Лукка рейі Ара хубледенінде вол херарме шавнашқас кервет. Мен дуны дет варам. Немек те марғада. Кулышлай абалажав. Прилегінже зем, леш, кукши величенек пулны дет хавыл. Шавынбек тыры вырма дохны дет. Чечепи варе пусинже зен, кавырлені зембе юнажар пір ана булна, шавында. Ирхи лешак шаклуккари чиберек вырчы дет. Анжақ кындырлаши де бушлазан, Час часах ачине әміртме кайза вырдаган бұл дейді. Каварлезем шавна пықса тұрат пір Шапла, бір же лукари, ача әміртме выртны ғушыра чувырсах кайны имеш. Кукша зағыры хой пәчінех вырат абыржа. Ну, тәтленет теть. Ну, азаплана дейді. Кондырла а Аля шлуккари, шаплах ұйға Ара, шивыр загайныскер, мән бәлдірғағу? Кукша зағырғы юлаш кенчен тарықса арымы жіне. Шын зенжен де намыспек туынчы бөлінде анам. Кажалы көмінже қашқырма бұшылар дет варам. Эй, локкари, торас пулать! Мәскер, вилзі қаймарын ведезі! Тезе дет. Але жин... Хуйги де жүгінде, вол, телекпе адашсы вұртны бұлатха. Кампелдірунне, Кукша зағырғы чыдайман небе, урахласа кышкырма тапратны. Эй, ой хачапты! Мынзымза, тұр жасырақ! А тойпса шағындақ мазарал сабарадап! Дезі кышкырат дед. Луккаренде дегал, бұрына савран жедетха. Анжақ күшне ұшса пырақ айман бұлі жав, выртны жерде хырақалы нешіклізе шыппында варман. Анжавырла, зағар! Ажана врадан тесе калаттейт. Мінден! Идаттит куши дадах, шиллензе кайныскер. Анжарла, сахар, ажана врадан тесе лежи лежі жаплах пюрнебе юназа. Кукша сахар хый, ун батне сиксе дейтте. Шыбада бұжібе луккарие шемже жерден яра дейт. Аксана жажы Аксана жывырат тезе тузан мұғырландарма тапыратыры дейді. Апеледінезі, амышы жывырлығы ғытырам зіня жывыранна детте. Амышы жүмінжен тұрзағайны дед. Ашы бәтінше, қажал күмінче ұтса жүрет дед. От мұскара! <laughs> Кай, анделендерес илен. Хы, да түбелешті штет вара візем жаван жоқ. Пәрбәрін бейжісіне чау қаласа бідер штет. Эй, туранчақ! Шапла қалаза тілендерді кавырля. Мағаш байлен шапла, көмылын халапласалар жүш.